سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال يا محمد الله تبارك وتعالى أصلي آه، وأصلي haya pamoja na ndugu zetu Waislamu katika juhudi wetu asili yake sababu yake ni dini ya Allah tabarak wa taala hakika katika neema za Allah tabarak wa taala ni neema ya Uislamu Allah tabarak wa taala amewaneemesha wanadamu kwa neema mbalimbali lakini hakuna neema kubwa katika neema ambazo Allah tabarak wa taala amemuongoza mwanadamu au amempatia mwanadamu kama neema ya Uislamu يقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يذكر عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين tabaraka wataala ameyakilisha maneno haya na kuyatumia mkazo kwa taukidi kadhaa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin lamu hii ni lamu حصل أو لام إلى يوهانزا فالشفاء إلى زاكي لتوكيد تبيع مكاس ومالين ومالكود يبليات لكن كذلك الله تبارك وتعالى وكتبيع حروف الأقاب وربيع إلى فيديشة توكيد kwa hakika kwa hakika Allah tabaraka wa taala amewaneemesha waumini neema hiyo Allah tabaraka wa taala akaielezea mbeleni idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim neema yenyewe ni ipi alioneemesha waislamu pale alipowapelekea mtume aliyetokana na wao mtume huyo afanya kazi gani yatlu alayhi ayatihi anawasomea wao aya za Allah tabaraka wa taala wayuzakihim na mtume huyo anawatakasa anawatakasa na machafu mbalimbali kwa kuwapa muongozo muongozo ambao ni wao au ni sababu wao kutoka katika yale machafu waliokuwa nayo wayuallimuhum alkitaba walhikma na anawafundisha wao alquran alkitabu bimaana alquran hikma ni sunna mafunzo ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin japokuwa kabla ya kupelekwa mtume huyo walikuwa katika upotevu wa wazi ukitazama aya hii vizuri Allah tabarak wa taala ameeleza ndani ya aya hii neema kubwa ambayo Allah amewaneemesha waislamu ni neema ya kuletewa mtume mtume ambaye kazi yake ni kuzisoma kwa wao aya za Allah tabaraka wa taala aya ash-shar'iyya al-qur'aniyya lakini mtume huyu alayhi salatu wassalam ni sababu ya wao kupata zaka utakaso utakatifu wa yale machafu mbalimbali waliokuwa nayo kabla ya kujiwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam nafahamu au tunafahamu sote jamii aliyokuta rasul alayhi salatu wassalam ni jamii iliyokuwa imezama katika shirki umezama katika mambo mbalimbali ambayo yapo kinyume na mafunzo ya Uislamu umezama katika aljahiliya na wapi ili kuwatoa au kuitoa jamii hii kutoka katika jahilia na mambo mbalimbali yasiyofaa ilikuwa ni wajibu kwa Rasul alayhi salatu wasalam kuwasomea aya za Allah tabarak wa taala awaambie amesema hivi Allah tabarak wa taala Allah ameamrisha hivi Allah amekataza hivi yaslu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma na awafundishe wao alkitaba na hikma يقول تبارك وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله سبحانه وتعالى انا مبي رسول عليه الصلاه والسلام وانزل الله عليك الكتاب الله انا amekuteremshia wewe محمد كتاب والحكمه الله أنا wewe hikma kisoma aya hii pia utaona kitabu ni لكن حكمه لسنه انزل الله عليك الكتاب والحكمه القران يمتلمش كتوق الله تبارك وتعالى والسنه الوحي متوق الله تبارك وتعالى بسبب القران آه، تميلها الكتاب القران حكمه لسنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بفهم سبوز أهل العلم منهم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أن إليس وكيونا من القرآن ويحتاج الحكمة فهم حكمة السنة سنة ونبتون صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم لا الله أكفنديش ومحمد الذي قال وكان فضل الله عليك عظيما فضل يا الله يا أمك يا أمك Allah tabarak wa taala amemuelimisha amtaalamisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yale ambayo alikuwa hayafahamu na kazi yake aliyopewa bwana mtume sallam ni kuwafundisha kile kitabu ambacho Allah tabarak wa taala alimteremshia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sunna ويعلمهم الكتاب والحكمه الى كتاب الكتاب na hikma aliyoteremshiwa kama mtume sallallahu alaihi wasallam kazi yake ilikuwa kufundisha hii au haya ndiyo yalobeba na ile mali neema ambayo Allah tabaraka wa taala ameonyesha nini wajibu wetu baada ya baada ya kufahamu kwamba huu Uislamu ni neema kwa aya mbalimbali katika hizo Allah tabaraka wa taala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين كتزمع يهيئي مبابا كمال الدين اليوم أكملت لكم دينا ليون لكم رشيين دينيين وأتممت عليكم نعمتي لأن يتميز أقوام نعمة يوم هي هي دين الله بيت النعمة ويتميز siku ambayo yateremka aya hii siku ya Arafa Mtume sallallahu alaihi wasallam anahiji hija yake ya mwisho siku ya Arafa wa yawmul Jumaa ilikuwa baada al-asr jioni inateremka aya hii baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa khutba iliyotadhaman khutba hii ukamilifu wa sheria na kukamilika risala ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabarak wa taala akateremsha aya hii kuonyesha kwamba dini imekamilika na neema ya Allah ambayo ndio dini yenyewe ndio Uislamu wenyewe umetimia siku na Allah ameridhia kabisa Uislamu kuwa ndio mfumo wa kujikurubisha ndio utaratibu wa mwanadamu kumwabudu Allah tabarak wa taala sasa neema hii nini wajibu wetu kupokea neema hii ya Allah tabaraka wa taala kwanza ni kukiri kubali katika nyoyo zetu kwamba Uislamu ni neema kweli kutokayo kwa Allah tabaraka wa taala kila mmoja katika sisi atakiwa akiri ndani ya moyo wake akubali kwamba kweli Uislamu ni neema na haya mafunzo ya Uislamu ndiyo neema na ndiyo saada ya mwanadamu wanadamu ameumbwa na Allah tabaraka wa taala kwa lengo maalum kabla dhalika sisi tulikuwa hatupo katika ardhi hii hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wanadamu hakuwepo kabisa kwa Allah tabarak wa taala alituumba kwa malengo maalum wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin allah ametumba pale lakini allah tabarak wa taala baada ya kutuumba kwa kuwa lengo lake la kutuumba ilikuwa ni kumwabudu akatuwekea mfumo na utaratibu wa kuabudu ambao ndio Uislamu na ndio neema yenyewe sasa mwanadamu hawezi kuishi maisha bora katika dunia hii na maisha bora kesho akhera bila ya haya mafunzo na huu utaratibu wa kuabudu penginevyo mwanadamu atakuwa sawa tu na mnyama. Lakini Allah akamwekea utaratibu huu utaratibu kwa kudodii na dini ya Uislamu. Wajibu wetu kukubali kukiri ndani ya nyoyo zetu kwamba Uislamu ni neema. Uislamu ndio saada ya maisha yetu kila mmoja katika sisi likipatikana jambo hili katika moyo wake kikweli akawa na yakini kwamba maisha yetu mafanikio yetu katika dunia yetu hii na kesho akhira ndio ni dini ni kufuata uislamu kila mmoja afikiri hilo hii ni hatua ya mafanikio kama ambavyo tunaona leo watu wamekiri wanayakini kwamba hawawezi kwa uwezo wa Allah tabarak wa taala wakapata kula wakapata kunywa mtu akapata mke akapata watoto akapata nyumba bila kuhangaika na ndio maana kumekuta unaona watu wanakwenda makazini watoto wanapelekwa masukuli kwa sababu hii kupeleka watoto masukuli asili yake watu watafuta ajira hizi yakini zilizopatikana kwenye dunia ndio maana watu wanatenda baada ya yakini katika nyoyo zao kila mmoja ana yakini bila ya kutoka na kuhangaika kuna mambo hayatopatikana yakini katika jambo lolote ukiri kwamba hichi kitu bila ya hichi kwa uwezo wa Allah siwezi kupata hiki na hiki jambo hili ni msukumo au ni chachu ya mtu kufanya mafanikio mbalimbali au maendeleo mbalimbali lao Uislamu sisi tungelikubali katika nyoyo zetu kikweli kwamba hakuna mafanikio ya dunia yetu na kesho akhera bila ya kufuata Uislamu hili jambo lingekuwa ni jambo bora na lingetufikisha mbali kwa hili jambo la mwanzo tukubali kwamba Uislamu ni neema kweli na tukiupuuzia Uislamu tukipuuzia neema hii maisha yetu ya duniani na kesho akhera itakuwa ni maisha ya taabu maisha dhalili jambo la pili ni kuusoma Uislamu hatuwezi kuijua hii neema bila ya kusoma Uislamu jambo ambalo sasa hivi limekuwa ni gogoro Uislamu kusoma kweli kweli ili jambo limekuwa la tabu halina nafasi elimu za kidunia zimechukua nafasi zaidi ya asilimia tisini ya wakati wetu maisha yetu ya kidunia yamechukua nafasi kubwa kuliko Uislamu kuliko dini ambayo ndio sababu ya kuumbwa lau watu watasoma uislamu sawa wakauelewa basi watapata mafanikio katika maisha jambo la kusoma dini ndiyo kauli mbili ya dawa yetu ya ahli sunna wal jamaa dawa salafia watu wasome watu wazima wasome watoto wasome wakina mama wasome wazee wasome hakuna ambaye hatakiwi kusoma dini yake na kusoma dini yale mambo ambayo bila ya hayo mwanadamu hatomwabudu Mola wake hatotekeleza wajibu wake elimu hiyo ni faradhi aini kuna elimu ambayo jahali haina nafasi katika mambo hayo miongoni mwa mambo hayo ni mambo ya imani alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wale walioamini Allah tabarak wa taala anasema alafu wasichanganye imani yao na shirki ulaika lahumul amn hawa wana amani hawa watakuwa na amani ya kweli amn utulivu watakuwa na utulivu katika dunia yao watakuwa na utulivu na amani kesho akhera mbele ya Allah tabarak wa taala Allah subhanahu wa ta'ala pia ameifunga hidaya wa hum muhtadun na wao ndio wenye kuongoka hao ndio ambao wako juu ya hidaya wale walioamini wasichanganye imani yao na dhulm ilipoteremka ya hii masahaba walikwenda kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia ya rasulullah ewe mtume wa Allah ayuna la yadhlimu ni nani katika sisi afanye dhulma walielewa dhulma kwa maana dhahir na hapa dhahir sio murad kuna mambo yanakuja kwenye Qur'an ile dhahiri yake sio murad dhulma imetajwa lakini maana ya dhahiri ya dhulma sio muradi wake Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweleza maana ya dhulma iliyokusudiwa hapa sio ile maana ya dhahiri wanaifahamu watu kumdhulumu mtu mia tano yake mia mbili kumdhulumu mtu kiwanja au kumdhulumu mtu kadha wa kadha au kuidhulumu mtu nafsi yake kwa kutenda matendo maovu na mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia hamjasikia kauli ya Luqman murali wa dhulma hapa ni ile anaitaja Luqman Allah akafanya hikaya ya maneno ya Luqman wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim kumbuka aliposema Luqman alipomwambia mtoto wake ewe kijana changu ewe kitoto changu la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'adhim shirku dhulmun hapa ikafahamika maana ya dhulm katika aya ile alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm vipi mtu hatoichanganya na kuivalisha imani na dhulm utajuaje hii ni imani utajuaje hii ni dhulm ambao ni shirki ili vitu viwili hivi usivichanganye kuna njia gani njia hii tunatakiwa tuingie maadara wewe mwanadamu asili yake ni jahili umezaliwa hujui kitu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a asili yake hatujui kitu utaliwaje hii imani na hii ni ili usichanganye imani na dhulma ambao ndio shirki ili uweze kupata amani na ili uweze kuwa juu ya hidayah kuna njia gani zaidi ya ilmu hakuna zaidi ya kujitaalamisha ukajua imani hii ndio imani na hii ndio shirki kwa hiyo ukawa huchanganyi au tija yake ukawa huwezi kuchanganya iman na dhulm kwa sababu unaelewa hadha iman wa hadha shirk lazima tusome na haya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliyatafasiri kivitendo pale alipokuja jibril alaihi salam بين بن متوم صلى الله عليه وسلم جبريل أوليزا ما الإيمان أو أخبرنا عن الإيمان يعني كسامتك مصحابة وليحجيك وكتول الكويب بين يا رسول صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم كيتاج الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أكتاج من سين يا إيمان جملة ni mambo sita akayataja akauliza muislam akhbirna an alislam akaeleza mshauri mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yule ni jibril amekujieni lengo ni nini yuallimukum dinakum ili apate kufundisheni dini yenu dini ni lazima mfundishwe muislamu ni lazima afundishwe dini yake muislamu ni lazima asome dini hakuna option na tusizalie kwamba dini inasoma tu watoto wakienda madrasa mtu kaishaji tu ya pili ya tatu kashabaleghe kashamaliza msingi tayari sekondari zimetushawishi sana tumeingiwa na umbuasi la haya mashule watoto tena hawana ilmu hawana kukaa chini wakasoma vitabu wakajua tauhidi wakajua imani wakajua shirki na anuwai zake na mabahiri za shirki ni yapi na suwar za tusalie hii elimu hii itatusaidia hii elimu ya juu juu watoto tu kuishia juzuuni au wakasoma Qur'ani au wakamaliza msahafu kahitimu msahafu huyu basi kwa imetosha la tunatakiwa tusomeshe kweli na watu wasome kweli watu wajue misingi ya imani kweli watu wajue tauhidi ni nini watu wajue shirki ni nini leo shirki imezagaa katika mjtama jambo ambalo wallahi yoyote atakayetenda shirki basi ana, ana hasara nyingi katika hizo ibada zake kuharibika ibada shirki inabatilisha matendo shirki inamfanya yule ambaye hatatubia akae motoni milele ya al-qiyama nasallallahu salama wal ndio maana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alipokuwa anaeleza mafsada ya shirki katika alqawaid al akasema baada ya kuyajua hayo basi hakuna jambo muhimu juu yako wewe ambalo wapaswa kulitenda kama jambo la kuibua shirki akaita hadhihi shabaka akaita shirki ili Allah tabarak wa taala apate kukuokoa ayukhallisa Allah akuokoe Allah kutoka katika hii shabaka akaita ni mtego ni neti ni, nyavu hii ukiingia ubinasi nasallallahu wasallam kwa tusomeshane watu wasome ni lazima kila mmoja muislamu ajue hii ndio imani wallahi kama utafanya analysis utapita kwenye majumba ya waislamu kila muislamu aulizwe misingi ya imani ni ipi ile maana ya kumwamini Allah ni ipi kama utapita katika majumba ya waislamu ukipata waislamu watakaoweza kuelezea maana ya imani billah kweli kumwamini Allah ni hivi ni hivi ni hivi basi waislamu wachache sana ni waislamu wachache elimu inahitajika kwa kiasi kikubwa tusomeshe watu kwa njia mbalimbali zikiwemo durusi tutoe peperushi vijana waweza kuandika andikeni peperushi vitawale kwenye jamii wanakuja watu wangomu humu na vipeperushi vyao na matangazo yao wanapita wanagawa watoto wanachukua peperushi wanasoma kwa nini tusiandike peperushi kaamua leo msikiti huu umeamua kutoa kipeperushi kila Ijumaa kinachoelezea tauhid kinachoelezea misingi ya imani sita tunaanza na msingi wa kwanza jamii inayoiyo watu wanasoma bado watu wako katika fitra baadhi yao wako katika fitra ya Uislamu hasa katika miji hii tunahitajika kutoa elimu shirki mfano shirki ya sihir namna ilivyozalia katika miji kuna watu hawaamini kwamba wanaweza kuendelea kupata mafanikio bila kufanya shirki mpaka ende kwa waganga wakitaka kufungua maduka wakitaka kwenda kondeni shambani wakitaka kwenda baharini wakitaka kuoa wakitaka kuingia kwenye siasa ili wafanikiwe vyeo vyao wakitaka kucheza mipira wana fainali watu wanakwenda kwa waganga na kufanya sihiri mambo ya uchawi na sihiri mnajua ni shirki hili ni kufuru imetajwa kwenye Qur'an imetajwa kwenye Sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini miji hii imejaa mambo hayo miji yetu ya pwani na mambo ya magoma ya shetani mpaka leo huku sipo wazibu eh hizi ni katika mavazi za wazi ya shirki kwa sababu watu pale wanamtii shetani ina maana jamii imelelewa haijui kama mtu atapatwa na mtihani na masi ya shetani afanyeje njia gani ya kisheria ya kutoa shetani anapokuingia shetani akitaka kitu je Uislamu unakufundisha kumtii shetani atakapete umefundishwa mtii shetani ataka ngoma umefundishwa umtii ala maahadi ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan msimwabudu shetani shetani kuabudiwa maana nini ni kwenda kumsujudia kuna msikiti ambao huabudiwa shetani ni kumfungia shetani kumwabudu neno hili ibada maana yake ni kumtii asli ya ibada ni ataa watadhaddul walkhudhu' msimtii shetani sasa ni watu wangapi leo kwenye jamii hizi wanamtii shetani mkuta mtu kafakaniki mtu anapelekea shetani mkuta mtu anapigwa chelewa au wapigiwa kofi au kuna dhikiri ya shetani au kuna magoma mtu apungwa yaitwa kupungwa au mtu apewa mkoba wa udanga shetani kalasimisha bwana wewe mimi sitoacha kukuadhibu mpaka uamue uwe mgani hizi ni shetani jamii imekosa elimu majumba mangapi leo kende yananinginia makaratasi matalasimu yale michoro michoro ya madrafti kadha nyota mwezi imeandikwa andiko ni nyumba je imejikinga kwa akufundisha nani kama kinga ya nyumba chukua kitu fulani andika niliiza nani akufundisha sababu ile sio kinga ya kimaumbile si ndio kinga ya kimaumbile nyumba watu wanaweka mageti wanaweka security mbalimbali wanaweka walinzi hii ni kinga au ni hifadhi ya kuji umejenga ukuta mrefu umeweka geti mlango umetia komeo vizuri funga mlango vizuri hizi ni hifadhi za kimaumbile hifadhi ya kisheria kakufundisha nani kwamba uchukue kitu unimilize kule nani kakufundisha sababu kimaumbile ile haimzui mwizi au si wala haimzui na nini jambasi lakini kuna kitu cha siri labda nguvu ya kichawi mwanga kitakuingia umeweka kile kitu sasa nani alikufundisha sababu asili yake yatakuwa elimu hii itoke kwa mtume sallallahu alaihi wasallam jamii imeingia katika mambo mengi kwa sababu ya kukosa elimu sahihi elimu sahihi yenye uzito stahiki imekosekana kwenye jamii zetu watu wana uislamu wa mazoea kwamba tumezaliwa waislamu basi watu wametosheka lakini uislamu sahihi bado kwa kiwango chake stahiki haujasomeshwa na jamii haijaelewa Uislamu haya ni mambo yanayofungamana na imani nenda kwenye mambo mbalimbali ya sala uitazame jamii yetu je jamii inatabikisha sala kisawasawa jamii hii watu wanaijua swala kisawasawa swala ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanaipa uzito tazameni jamii sasa hivi swala pia haina uzito tena adhana zaadhiniwa vijana wanacheza mipira adhana zaadhiniwa kuna watu hawajali tena kwa sababu maadui pia nao wapambana kama sisi hatupambani tukapambania jamii yetu na Uislamu wetu kuna maadui wanapambana kuwatoa watu kutoka katika Uislamu na hii neema tumekuwa nayo maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadda kathiru min ahli alkitab لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الآية Allah anasema wametamani wanapenda wengi katika ahlul kitabi mayahudi na manasara lau watakutoeni mapenzi yao na shauku yao wakutoeni katika dini yenu wakutoeni katika huo uislamu wenu mliokuwa nao baada hasada min indi anfusihim Allah anasema husda hiyo ni husda itokayo kwenye nafsi yao wanakuhusuduni nini wanakufikiria nini hasada baada ya kubainikiwa wao na haki inawabainikia haki kwamba Uislamu ndio dini ya sawa kwa wanaofanya hizi harakati zote ni husda ama anasema imetoka katika nafsi zao wa kutoeni katika dini ni njia ngapi za tumika sasa hivi kuwatoa watu watu watakuja kubakia mwishowe vijana wana majina tu huyu Muhammad huyu Sulemani huyu Ali huyu Fatima huyu Maryam lakini uislamu wake hajui hata tudikishi tauhidi katika maisha yake hana sala katika maisha yake amebakia ni uislamu wa majina na mnaona jamii kwa kiasi kubwa inavyokengeuka na njia ziko mbalimbali na katika njia kubwa iliyoharibu jamii hii ni utandawazi sema utandawazi naeleweka miongoni mwa utandawazi ni mativi katika majumba katika kitu hatari walioshindwa kukielewa na kukipokea watu mtivu watu wamefeli katika jambo hili TV kwenye majumba ndiyo sababu ya kuitoa hii jamii katika ule Uislamu na nadharia sahihi ya Uislamu leo vijana akili zao ziko katika muziki huona wasanii ni watu wa maana vijana akili zao ziko katika mipira vijana akili zao ziko katika dunia kila kijana atakanywe hivi atakavae hivi atakaa ukeruke akitaka hivi watoto wa kike wanaona kuvaa stara sharia ni jambo kama la kizamani zamani watakuwa wavae hivi mitandio ya ushaufu vibaibui vya ushaufu kila mmoja hivi ukipita huyu ana airphone huyu asikiliza mziki huyu amsikiza diamond yule kadha kichekesho na kadha ah, hii jamii inakwenda mbali kwa sababu ya hivi leo pemba pia kuna waigizaji au hakuna kuna wasanii wasalii watoka humu humu waigiza watoto wa kike na wanaume watongozana mchezo huo upatikana Pemba mtoto aitwa na wanaume njoo hivi wanafundisha nini jamii wewe jamii utakufundisha kupitia sanaa yani yenyewe kwanza mtu anajifundisha namna ya kutongoza akitazama mchezo huo namna unamwita binti binti kaja tena wakuta bana mandhari ya kipemba kabisa kwenye migomba migomba msomesha mtu wa watu ambao ni mchezo njoo wewe eh mtoto ngozo mwisho amekaa binti na huyo bwana tayari hii jamii inakwenda huko hao wanaiga asili yake ilikuwa mambo hakuna lakini wao wameiga huko wakaona kwamba ah, na sisi tuwe wasanii tuingize mwisho wanaweza kutoka wasanii wa kuimba Allahumma kama hakuna wasomo wengine si ajui lakini mwisho tunapokuwa na msanii kutoka Pemba aimba mziki kafuga marasta kanywa viduku yaweza fikia huko tusipoamka ndugu zangu tusipoamka hizi jamii ni jamii za Kiislamu hii jamii ni jamii ya Uislamu ina heri kubwa Uislamu ni neema ni lazima tulinde neema hii kwa kuisoma na jambo la tatu la mwisho kuifanyia kazi kufanyia kazi Uislamu jambo la mwanzo kusema lazima tukubali katika nyoyo zetu na yakini kwamba Uislamu ndio heri ya dunia yetu na kesho akhera ni lazima tumsome Uislamu ili tuweze kujua ili kheri hii tuilinde ili neema hii tuilinde ukijua hii ni neema kwa mipaka yake utalinda hii ni taharibu neema yangu nalinda na ndio maana tazameni neema tu za kidunia mtu kama ana neema ya duka anaweka mageti na kadha kulinda neema yake asije mtu akaja mwizi akaja kama mtu ana gari ataitafutia sehemu ya kulala gari watu wasije wakajaharibu neema yake hii aliyokuwa na Allah watu wanalinda macho yao kwa sababu macho ni neema bwana ukiendesha pikipiki vaa miwani macho wajua hao usitumie e, mwanga mkali sana wala mwanga mdogo kusoma soka haribu macho hizi zote ni neema tunazifanya kwa nini tunashindwa kuhifadhi neema hii kubwa dini yetu na Uislamu wetu kwa nini tunahifadhi tuna, tuna vitu vingine mtu anahifadhi kuku wake asiakaliwa na kicheche kwa nini huhifadhi dini yako dini ya mkeo dini wako isije kaharibiwa na maadui kuna watu wamekaa wataka hizi jamii zibadilike kabisa ushenzi usagae katika mjini kwa lazima tuamke tusomeni dini tusomesheni watu dini kwa njia mbalimbali kwa sababu kuna mambo kuna watu haya maneno hayafikiri unaelewa vizuri kuna watu haya maneno ambayo yawezekana ni sababu ya kuongoka hayawafikii kwa lazima na sisi tutanawa katika kufikisha dawa. naishi katika jamii, mnaelewana, ndugu, waweza kuamua kupitia jamii. Bwana leo hem tufanyeni mpango tuendeni hizi hapa kwa majirani wetu au tumuiteni mtu fulani, tumuiteni mzee fulani. Hebu tuongee na jamii. Hili jambo linahitajika. hizo zote ni katika njia za dawa mtume aliwafuata watu waliwaandikia watu barua au hatujui atujue kama mwanamtume aliandika barua arasali balbal kwenda kwa mpaka kwa wafalu atujui tuwezi kumwandikia mtu barua hatuwezi kumwita mtu hatuwezi mfuata mtu hatusemi tuweke utaratibu kama vile wa kitablighi ambao utaratibu wa kudumu kama vile ndio manhaji ya bwana mtume lakini miongoni mwa manhaji za bwana mtume mkuwafuata pia watu miongoni mwa manhaji ya bwana mtume katika dawa miongoni mwa manhaji ni kuandikia watu barua ni kuandika watu misafara ilikuwa inakuja mbalimbali kwa bwana mtume mtume alikuwa anawatuma watu nendeni kwa mtu fulani mtume sallallahu alikuwa bali anaomba dua ewe Allah upe nguvu uislamu kwa fulani na fulani kwa mtume anawaleta pia wote tuna wake zetu tusomesheni wake zetu mkeo akiweza kumshawishi mke wa jirani kimshawishi mama fulani akamfuata njoo darasa njoo kadha hili jambo litatusaidia wenzetu wanafanya kampeni au leo kwa muda kampeni hakuna kampeni wakati wa siasa hakuna kampeni za nyumba kwa nyumba kwa nini mambo ya kidunia kampeni za nyumba kwa nyumba sasa kwa nini kwenye Uislamu tusiwe na sisi mipango yetu ya kuongoza watu katika mafunzo sahihi na kuwafundisha watu watu waandike peperushi kagawa kwa nini sisi hatuandike peperusho wananchi kama nafasi ipo na vibali vipo mnaruhusu wala tu ni hadharati mbona unakuja watu wanaenda hadharati bali mfano sisi kule kwetu watapita wanapita kabisa wengine ni wakatoliki anagonga tunakuja sisi hapa sisi tunatangaza nini tunatangaza Yesu yani mtu anagonga unajua na shida gani au sadawa ya Mungu kumbe atangaza Yesu ambia apita bali wanagawa kipeperushi kabisa juu kipeperushi kina msalaba kina mwabwa watoto kutoka shule wanaokota mtu akiokota atakasome kuna ujumbe anasema nao mwingine achukua peleka nyumbani wewe ndio ukikiona kuchukua kitani watu wanahangaika sisi hatuhangaiki jitihada tunazitoa bado hazilingani na jitihada za maadui dhidi ya Uislamu na mafunzo yake insha taala ni hapa nadhani tutaongea kwa zaidi ya hivi insha جيوني كما تبقى وقت إن شاء الله تعالى آه، بعد المغرب إن شاء الله تعالى